Në dersin e sonshëm deshtëm të folna për një libër i cili është libër interesant që do ta shpjegojna në këtë xhami me lejen e Allahut subhanahu wa taala, është libër i medhhebit Hanefi. Është libër i medhhebit Hanefi, e shoh temë të rëndësishme, do të përmendim disa prej pikave që i ka përmend hoxha Imami Muhammed ibn Ismail ibn Mahmud, i njohur si Bedr Rashid el-Hanefiju, Allahu e pastë mëshiru. i cili ka vdek në vitin shtatëqind e gjashtëdhjetë e tetë dhe është prej dietarëve të njohur të medhhebit hanefi dhe në kohën e vet ai ka pa shumë prej njerëzve se kanë fol prej fjalëve të cilat nuk i kanë hije ndaj Allahut subhanahu wa taala titullohet libri i tij Elfadhu el-Kufr fjalët e kufrit Allahu na ruajt prej fjalëve të cilat na i zhdukin neve veprat në dunja dhe në ahiret përgojimi dhe përleshjet për çështje të dunjas dhe për mbledhjen e kësaj dunjaje. Wabtihaji bi zakharifiha janë dhonë thot njerëzit pas zbukurimeve të dunjas dhe nuk i intereson çështja e fesë, as nuk i intereson dobia në ditën e gjykimit. Duke mos interesu se çka shejtani ua prish imanin e vet, duke i rrjedh shejtani disa fjalë në gjuhët e tyre. Wa tafika yajri ala alsinatihim ma yu'dhanu bi kufrihim dhe flasin thot njerëzit fjalë të cilat janë të kufrit. Allahu na ruajt. Thot flasin njerëzit fjalë të cilat janë të kufrit. Dijetari që i ka përmbledh këto fjalë o vëllezër i ka përmbledh nga të gjitha librat e medhhebit Hanefi. Me gjuhët e veta, wa makaidu iblise jes, jeslubu imanahum, dhe thot, kurthet e iblisit ua marrin imanin, Allahu na ruajt prej asaj. Pra folka për fjalë të cilat janë të kufrit. Dini vëllezër se akidja e ehli sunetit është e tillë që imani është besim me zemër, shqiptim me gjuhë dhe vepër me gjymtyrë. Dhe dijetarët e medhhebit Hanefi janë prej dijetarëve më të kujdesshëm Në çështjen e kaptinës së shqiptimit të fjalëve të kufrit, ngase njeriu ka mundësi me një fjalë të vogël me dalë prej fesë. Njeriu ka mundësi me dalë prej fesë me një fjalë të vogël, me një fjalë të vogël. Përpos njeriut i cili e shqipton një fjalë dëshiron të thotë diçka tjetër. Sikur ai i cili prej gëzimit të madh kur e ka gjetë deven, i ka thonë: "O Zot, ti je robi im, unë jam Zoti jot." Akhta'a min shiddatil farah. Ka gabu nga gëzimi i madh, në këtë rast njeriu nuk del prej fesë. Porse, në raste të tjera, kur njeriu është i vetëdijshëm dhe normal, madje edhe nervoz ndoshta, madje edhe i ngutshëm, madje edhe shumë prej rasteve tjera emergjente që i ndodhin, nuk ka arsye njeriu nëse fol fjalë të kufrit. Dhe do t'i përmendim këtu disa prej fjalëve në këtë ders Nuk kam pas mundësi t'i këshilloj dhe t'i alarmoj për këto sende, sepse atë ditë o kon talebe hoxha në atë kohë. Thotë kum qenë i ri, derisa Allahu subhanahu wa ta'ala ma mundësoi t'i mledhi librat e medhebit, e t'i mledhi nga çdo libër të medhebit, nga kaptina e murtedit fjalët e kufrit. Derisa i mledha fjalët e kufrit, ma ijtama'a indi dafatirul kutub, dhe u mledhën shumë prej fletoreve nga librat e ndryshme dhe fetfave të hoxhallarve, Derisa i kom pa fjalët e muçtehideve dhe polemikat që i kanë, derisa Allahu thotë më mundësoi ta shkruaj këtë libër dhe t'i përmendi cilat janë fjalët e kufrit. Dhe ka përmend ktu shumë prej librave sikur që janë libra El Muhit dhe El Kamil fil Fatawa, El Khulasa, Fatawa Dhahiriyya, Jawahir al Fiqh, Tatimmat al Fatawa, Al-Hawi, Fatawa Qadhi Khan dhe Fawzun Najat dhe Multaqat dhe Bahrul Kalam që janë prej librave kryesore në medhebin Hanefi. Të gjitha këto fjalë që do t'i përmendim të ardhmen i ka nxjerrë nga këto libra dhe i ka përmend emrat e librave se prej nga i ka nxjerrë neve shkurtimisht do t'i përmendim cilat janë ato fjalë të cilat janë diku mbi 850 fjalë vëllazër. Jo një fjalë, neve nuk kemi mundësi këtu në një ders me i përmend. Po inshallah t'i përmend disa prej derseve, cilat janë fjalë që e qesin njeriun prej fesë. Fjalë të cilat janë të rrezikshme, me një fjalë ka mundësi njeri me shkatrrue 50 Ramazana. 50 vjet namaz që ka fal, 5 kohë namaz. Me një fjalë ka mundësi me prish shumë prej seneve. Dhe thotë, Wa innama jama'tuha jama'tuha li ya'lama kullu kullu muslimin wa muslima. E kam shkru këtë libër që ta din çdo besimtar dhe besimtare. Dhe t'ia tregon tjerëve, e t'i mëson përmendsh që mos t'i asgjëson veprat e veta. Thot dijeni se fjalë që i përmendi ose do të jenë fjalë ku tallen njerëzit me fenë e Allahu subhanahu wa ta'ala, pra ku njerëzit me kanë tallja hajgare me fenë e Allahu xhelle wa ala ose e nënçmojnë fenë ose bëjnë hallall diçka prej fesë. Pra, ka të bëjë me talljen, ka të bëjë me nënçmimin ndaj fesë dhe ka të bëjë me konsiderimin hallall të të sendeve. Dhe thot në fillim, "Wa man kafara bi lisanihi ta'iya wa qalbuhu mutma'innun bil iman fa innahu kafir." Thot kush prej njerëzve shqipton fjalë të kufrit me vetëdëshirë, e ka qëllimin se ka vënë ti kërkush. Asht thikën n'fyt, se ka nuk kërkush. Me qef, e shqipton një fjalë, dhe zemrën e ka qetë, normal. Fe innehu kafir, ai është qafir. La jenfeuhu ma fi kalbi, nuk i ban dobi ajo çfarë ka në zemrë. Sikur që thonë tana njerëzit, a be zemrën e kam të mirë. Zemrën e kam bardh unë. Sikur që thojnë njerëzit, duhet ta shikojmë çfa, patjetër se çka, çka ka në zemrë. Madje ka prej hoxhallarëve, që kanë dalë kështu, mrapa, dhe kanë thanë, duhet patjetër njeriun kur të flet fjalët e kufrit, të shikojmë se çka ka në zemër. Ai njeri të cilit i shkon nërmen fjala e kufrit dhe e shqipton me gjuhën e vet. E shqipton me gjuhën e vet. Për shembull, çdonjoni prej neve ndoshta kur është udhëzu në fillim, kur e ka marrë Kur'anin me e lexu, shejtani ja ka sjell vezvesen, a thu vallë asht fjala e Muhamedit a fjala e Allahut kjo. T'shkon nërmen? Por nëse e thot ti me gjuhën tënde, kjo nuk është fjala e Allahut, kjo fjala e Muhamedit është. E ka shkru vet. Shejtani ta ban këta. Nëse e thot ti këta, kjo është kufër Allah na rujt. Por nëse e mban në në, në vete dhe e lufton dhe është vezvese dhe shkon te një hoxhë dhe ja tregon se më vjen shejtani kështu kështu kështu, kjo nuk është kufër. Kjo nuk është kufër. Sikur që shejtani u ka parashtruar këto pyetje sahabeve kush i krijoi qiellin, tokën, kodrat, lumejt këta këta këta në fund Allahun kush e krijoi. Dhe i kanë thënë sahabët Muhamedit sallallahu alaihi wasallam na vjen ngusht n'gjoks neve ndonjëherë, saqë më lehtë është për neve me u hedh prej qiellit në tokë se me e ndëgju atë fjalë. Kjo nuk është kufër nëse e ke vezvese, por nëse bëhet besim i joti. Nëse bëhet besim i jot dhe e shqipton me gjuhën tënde, pa ndonjë dhunë, pa ndonjë arsye, atëherë njeriu është kafir. Wa lam yatakallam biha. Thot nëse njeriu nuk e fol ata, wa huwa karihun lidhalika dhe e urren, fa dhaka mahdul iman, kjo është imani i qelër. Pra kush bën apo e shpreh, e shqipton një fjalë e cila ngërthen në vete kuptimin se ti ke mundësi në të ardhmen, mas njëqind viteve, paske mundësi m'u bo shkati, qoftë edhe nëse e thu n'mënyrë hipotetike, thot kafara fil hali, bahet qafir në moment. Pse o vllezër? Ngase dijetarët islam kanë përmend se imani nuk është një gja e cila duron hajgare. Imani nuk është një gjë e cila duron nënçmim. Imani nuk është një gjë e cila duron në të ardhmen mas 100 viteve, 1000 viteve kështu me radhë ti me bë kufër. Kafara fil hali ban kufër menjëherë. Ngase këtu ose je tall, ose e ki nënçmu fenë islame, ose e ki bo hallall. Njanën, njanën sigurt e ki. Që në këtë rast domethënë kjo është nënvlerësim i fesë së Allahut subhanahu wa ta'ala a ka mundësi me thon këta njerëzit e thojnë o vllezër. A ka mundësi njeri me thon këta? E thojnë njerëzit, ngase nuk e din. Ngase nuk e din. Andaj dhe mu për këta e ka përmbledh librin. Ue fihi ejdan, dhe po ashtu ka than, enne men dahike mea rrida, mea men tekel-leme bil kufri, dhe ai i cili qeshet, në momentin kur tjetri e shqipton kufrin, kefere, ban kufër Allah. Ai i cili qeshet me atë që dikush ban kufër, kur ka thon fjalën e kufrit. Dhe tjetri qeshet me ta, zbashku. Nuk thot kufër, por qeshet vetëm me ta, e lëshon zonin e çeshmës, me ta edhe ai ban ban kufër. Sikur që bani kufër, Mahshiu zbashku me ata munafika të cilët u tallën me sahabët dhe Kur'anin dhe Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, njoni vetëm u çesh, bani kufër. Edhe këtu në këtë rast bën kufër. Nëse u përkujton një fjalë, ua tregon njerëzve. Thjesht ua tregon një kufër dhe njerëzit e pranojnë ata. u duket e mirë ajo njerëzve? Kafar. Ban kufër njeri. Wa law takallama mudhakkirun bi kalimatin tujib al kufr. I'taqadaha al qawm kafaru. Po ashtu nëse flet një fjalë të kufrit dhe e besojnë njerëzit atë fjalë, të gjithë këta njerëz bëjnë kufër. Dhe ka thënë, "Idha sakata al qawmu anil mudhakkir" Dhe nëse njerëzit heshtin e nuk ngriten prej mexhlisit kur ai flet fjalë të kufrit, edhe në këtë rast bëjnë kufër të gjithë. Edhe në këtë rast bëjnë kufër të gjithë. Dhe ka thënë: "Wa man ankara al-akhbar al-mutawatira", kush i mohon fjalët e Allahut të cilat janë transmetuar në mënyrë mutawatir nga shariati, ban kufër. Sikur që është hurmatu labsil hariri ala rijal, sikur që është ndalesa e veshjes së mëndafshit, nëse e mohon. Edhe pse për këtë hadith, domethonë, nuk është e vërtetë se ka hadith mutawatir, është por në këtë rast hoxha mendon se është hadith mutawatir, por se kush prej njerëzve të cilit i mrrin argumenti se është fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai e mohon, në këtë rast kjo është kufër. Por nëse është fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e transmetume që krejt e dinë prej njerëzit. Dhe ai e mohon ata, ai ban kufër menjëherë. Po ashtu ka thënë, "Wa man ankara asl al-witri", kush e mohon vitrin, namazin e vitrit. Dhe kush e mohon kurbanin, ban kufër. Wa men radda hadithan, kush e mohon një hadith, ban kufër, dhe kush e mohon hadithet mutawatir, ban kufër. Wa men ruwiya indahu an nabi sallallahu alaihi wasallam, e kujna i transmetohet një hadith i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, që ka thënë Muhamedi alaihi salatu wasallam mes shtëpisë time edhe minberit tim është një kopsht prej kopshteve të xhenetit dhe ai thotë Ara la ara illal minbara wal hadira, thot unë s'jam tu pa diçka vetëm se minberin dhe dhomën. Kush e thot këtë fjalë, kjo sa e thjesht është. I thuhet hadithi i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thonë mes dhomës time, dhomës së Aishës, edhe minberit tem është një kopsh prej kopshteve të xhenetit. Nëse thot dikush prej njerëzve, unë s'jam tu pa vetëm se dhomën edhe minberin, s'ka kurrë gjë tjetër se thotë kafar. Ulemat e medhhebit Hanefi e kanë bërë tekfir. Ai njëherë wala ara shay'an nuk shoh diçka tjetër, thotë yakfur ban kufër. Shikoni sa e hollë është kjo mesela vëllazër. Fjalë shumë e hollë. E ku mo nëse nëse dikush na shan Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam apo dikush pin duhan dhe i thot mos pi duhan haram, a e shan duhanin edhe e shan hadithin edhe krejt. Edhe ndalesën. Kështu zbat muhabeti. Sikur që ka raste vëllazër hoxhallar kështu. Anë. Në kohën ton, atë që e përmend Bedr Rashid Hanifiu, në kohën ton ka hoxhallar që e kanë bo. E shan cigaren dhe e shan kët ai që e ka ndalu dhe krejt në këtë rast. Kjo është kufër. Dalje prej fesë. Edhe nëse e thot me zemrën e vet se s'e kum pas qëllimin, e kum pas qëllimin. Kush përdhunohet me dhun që ta shan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ai e shan në këtë rast nuk ban kufër thot. Wa na ghayru radin bi zalika la yakfur. Nëse nuk është i knaqt, nuk ban kufër. Mirëpo thot nëse ai e beson ata dhe i hin zemër kjo dhe e din shumë mirë se kur zosën i ban në këtë rast është kufër Thotë në çështjen e kadisë, nëse del para kadisë musliman, ky person e ka sha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk ka arsye. Ky person nuk ka arsye. Pra nëse kështu fillon me pështjell, nëse fillon kështu me pështjell se nuk ka krishter që ka emnin Muhammed. Nëse fillon kështu me pështjell, do të bën kufër. Po ashtu ka ardh nga Abu Yusufi, nxansi Abu Hanifës, ennehu qila bi hadrat al khalifa, se para khalifës, para Harun Rashidit ka ardhur njëri prej njerëzve hastrën e lëkurës me shtrue edhe shpatën me ia pre kryen dhe ka thonë njeriu estagfirullah kërkoj falje te Allahu nga ajo që e përmenda dhe nga çdo fjalë e kufrit eshhedu en la ilahe il Allah eshhedu enne Muhammed Rasulullah fe terakehu wa lem je'mur bi katlihi atër e ka lon dhe nuk e ka vra pra kanë ba tekfir vllazër Ebu Jusufi me khalifën zbashku njerin i cili ka thonë unë nuk e due në prezencë kur është thonë hadithi i Muhammedit s.a.s. në e ka thonë në formën e nënçmimit. Se thjesht vetëm e thonë njeriu nuk është. Mirëpo, nëse e thotë në formë të nënçmimit, a e ka dasht? Unë unë s'e dua, unë s'e dua, nëse e thotë në formë të nënçmimit, atëherë kjo është kufër. Po ashtu ka ardhur Abu Hanife, nga Abu Hanife rahimahullah se ka thonë la yusalli ala ghayri al-anbiya wal malaika se nuk i çohet salavat tjerëve përpos Dhe kush e lexon Kur'anin me instrumente, sikur para disa viteve dikun 10-15 viteve në Kuwait njëri prej artistëve t'atjeshit e mur Kur'anin me lexu alhamdulillah rabbil alamin me instrumente. Dhe dul fatva nga hoxha Shuaib al-Ukla, Allah e past mëshirue, në Arabinë Saudite se e ka bo qafir ata. Dhe kush e këndon Kur'anin me instrumente, Kur'anin ban kufur. Del nga feja sipas mëdhëbit Hanefi. Dhe ka thënë: "Wa man lam yu'min bi kitabin min kutubillah" E kush nuk i beson një libër prej librave të Allahut, apo e mohon, apo armiqson, apo nuk i beson një premtimit të Allahut, edhe Kur'anit apo mohon dhe përgënjeshtron diçka nga kjo, ai njeri është kafir. Dhe ka thanë, dhe kush e mohon trishtimin ditën e gjykimit dhe natën e vorrit dhe kiametin, edhe peshorën, edhe urën e siratit, edhe xhenetin edhe zja, edhe zjarmin, ban kufër. Dhe ka thanë, "Wa man qala la adri, lam yadhkuri Allahu ta'ala." Kush thot, nuk e di a i ka përmend Allahu këto në Kur'an, edhe kjo është kufër dhe dalje nga feja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra këto ishin disa prej fjalëve që, që i përmendëm fjalët e kufrit, në të ardhmen do t'i përmendim edhe fjalë tjera vëllazër, të cilat janë prej më të rrezikshmeve, nuk është qëllimi me i përmend, përmend këtu, mirëpo njeri duhet me pas një fil, një far filteri i cili e filtron mendjen e vet, gjuhën e vet nga fjalët e kufrit, Allahu na rujt prej fjalëve të kufrit, Allahu na shtoft imanin dhe na mundsoft përfundimin e mirë me pas, me u taku me Allah, me Allahun ditën e gjykimit.